izateko Gaku bat munduan Amets egiteko Mundu bat akuan Itxaso izateko gaurkoa beraz urteko azken emankizuna dugu eta pixkat aldatzea erabaki dugu, aldaketa garaia gomen dira eta gore horri goituko gara ez da? Hori da, bai, bai. Eta beraz ingo dugu pixkat denetarek jon hemen dugu ez dakit, eguraldi nasi honekin nastu ebera ere eta dirudien ez udan dagoela dirudi, ondartzan murgilduta edo ez dakit. Bo, gaur eguraldi hona iten du, eh, Gaur orain. Bo, orain. orain. Goizea, derra egin du. Ah, bai. Beraz, e, gaurkoan ingo dugu pixka denetarik. Aipatuko ditu kirolbitxea, baina pixka denetarik, ez? Bai. E, gauza movida bitxiak. Hori da, hori da. Amar eh, instrumentu edo aksesorio bitxi. Mm. Eta nik egia erran, ba, ez da gitzen godan. Hmm? Uste dut ingo duela nire musika kronika normal bat, baina zait, Zai, eta ari ariari segituko diot. Ah, bai, bo, ustut, eh, izango zarela zert nahi egitea gurekin eh, wow. txartzeko. Esten gara beraz? Bai. Beraz, eh, gaur gestuko dizuedan lehenkirol lehen kirol bitxea, deitzen da pustik. Eta helburua da fei hartzen dira bizpairu pertsona, zubi baten gainean, eta botatzeute bakoitzak makil bat uh, uretara. Ham, ah, ez da mustika bat puztutzea? Ez. Pustik. <laughs> Eta uh, eh, urazalera lehenik igotzen den makila botaduenak duira bazten. Hor eta dira horren txapelketak eta bizikin teresgerrea da. Eta kirola da. Bai? No, zen ja, sakearena bai. nik ulertzeko zailtasuna ditut, pertsonalki. Logiko behar da zubi gainera, makil bat hartu eta bota horretara. Me zubiak inak dira gainetik ibiltzeko. Bai, baina makil hartu behar da. Eta entrenatu behar duzu zure makiltxo egunero etxean, baino gelan eta bizki zela da justez. Bai. Bo, beraz eh, hor nire, nire lehen objektuaren zat. Beraz, eh, lehen objektu hori pixkat bitxea da. Hor, eh, giroan sartzeko. Beraz, obiektu hori zer, zer da, beraz, betaurreko pare bat, betaurrekoak. Eta... pare bat, bai. Bai, bai. Mm, bai, bai. Eta, eta beraz, betaurreko horiek, beren berizitasuna da, ispilu bat badutela, uh, laurogeita mar gradu ko angelu batekin. Bai. Eta beraz, hauen helburua da, etzan izadelarik ikustea zure aitzinean edo. Ados, beraz da, eskaladan erabiltzeira goruntz. Eh, bai, bai, bai behan zirenean hori da alderantziz. Bai, hori da, bai. justu alderantziz. Eta hori dena bost entzat, wow! Eta, eta suposatzen dut, dela goteko joan duela bi minutu zegoen bezala, hau da erdietzanik, eta irakurtzeko aldizkariak edo mugikorra ikusteko. Hori da. Ondartzan. Fle, flema duten pertsonentzat. Eguraldi ona egiten duen egun bitxietan. Hori da. Mhm. Ongi. Uh, beraz, nik baut uh, eh, beste kirol hori pixkat fisikoagoa da da kuia erjaldoi txapelketa Bai? No, lasterketa Bai Eta, fet, eh, parte hartzailek baute kalabaz erjaldoi bat Bai Berri unta berroita amak eta irure unta berroita amak kilo hartekoa Balez Ite ute zilo bat barnean eta erabiltzen dute itxasontzi bezala eta jaunean ibiltzen dira lako batean Zema kilo errandu zuharkatu? berreunta berroita tamar eta irureunta berroita mar kilo artean. Euskat Eta... dopatuak dira nire ustez egin kalabazak, baina... Eta hundia da, gamemez. Bai. Ogen power! Bai. Ua! Eta beraz, ibiltzi dira, itxasontze bat balitzu zela, hola? Bai, ja, jaun txapelketa bat duzela. Fua! Kaiak duzala, go. Bai, ba, bada konzeptu bat, hor, eh, nire ustez. Bai, bai, bada, bai. Aha. Hori da. Eta badira lehiaketak eta... eta... Subraskio bai estatu bat eta olako leku eta dira olako kalabazak. Ua, ados, ados, bai ongi. Mhm. Esteban? Bo, beraz, bigarren objektu bitxia edo. Bai. Beraz, objektu hori eh, telebista mando bat da edo teleko mando bat da. Eta bere berizitasuna da Harry Potterreko makillak edo... Zaki nola jaten den eh, eh, bagetak edo hau horrelako baten itxura duela. Eta beraz, horrekin telebista manatzen alda. Bai. Eta kateak aldatzen dira, dibidez, mugimenduak eginez. Eta beraz, bada, mugimendu lista bat ikasteko, mhm. eta horrekin, beraz, eh, manatzen alduzu telebista. Eta hori, berrogeita sortzea ez da emana, baina bo. Ae. Ah, eh, ados. Harri Potter maite duten entzat nire ustez bada. Beraz, pito baten intxura ukateko berroita sortzi euro pagatzi duzu hori da. Hori da. Ongi, ongi, mundu ongi doa. Eta beraz, eh, lasterketekin txegitzeko, bada komuntiki lasterketa. Da parte hartzailek eraikitzen dute um, komunak abina bat bezala egi urratxean eta olako lekoetan direnak. Mm -hmm. Ejota gainean. Bai. Eta... Orduan, parte hartu alizaiteko, kabina horien barren izan behar da, komun, eh, komun bat eta komuneko paper, e, papera txikitzeko kutsa bat edo komun, komun bat, etxan ditugunako ezalakoak? Bai. Eh, eta... Komun bat, eta bat dira, izan behar da pertsona bat barnean gidatzen eta bi pertsona pusatzen eta horrekin lartarketak dituzte. Eta, eta barruan dagoen pertsona kakin bardo? Bai, hori da nire galdera. Ez dut uste fez eh, ikusiko, baina entrenamenduetan hori bat eh, baute, piskat eh, kompliko da. Espero, espero ez da, kakaiten ari bada eta kabina itzultzen baldin bada, gexo izan. Ez hau zut bat hori gertatu zitzaiona. Sartu zen, ez egite, ari zuen edo, sartu zen eta kabina itzuli zitzaion eta erori zitzaion fosa septiko guztia burutik bera. Ah. ah ez zuen intxura pitua gero. Hmm? Honegin! Bai, bai, bai, afaltzen ari bazarete, e, borkamenak. Borkamenak zintzoki. Ados, eta hola, beraz. Bai, bai ados. Bai, bai. Bai, ez dakit, ez dakit sobera zerran. Bai, bai, bai, ez dakit zehar gitzen aldiren gauza gehiago figuruz. Bai, bai, bai, oso gero, eh? Zinezetan lautena. Badu leku geografiko zehaz batean itan da hori edo, jakiteko ara ez joateko. Ez dut uste, ez dut. Ez dut uste, hori edo nork eh, antolatzen aldo lako lasterketa interes gehi bat. Tien dugu? Hale. Uda hontan. Udan, ondartza da, hartzen duen daiek ondartza, eta hi Beste, beste konzertu bat ondartzen, hartzen ditugu kabina horiek. Bai. Me itxasontzi bezala erabiltzen ditugu. Nasten dugu dena. Bai, Nasten dugu kuiena, kabina horiek, zure betaurrekoak hor begiratzeko. <laughs> eta telekomandarekin egiten duzu lema balitz bezala norabide aldatzeko. Bai, dena, Inception. Nik egin. Kongi edo, bai, ados bertzerik estoa. Ba. Ah, ado, ikusten dut, uste dut ikusten dudala. Beraz, bo, hor, uh, aurrak bat imaitu zute, edo aurrak ari bat imaitu zute, gizun hori, mesedez tapatu belarriak. Beraz, uh, objektu hori, zer da, be, objektu hori USB gintza bat da, bo, momentu zer da. Momentu zer da duzu ez, egatik tapatu belarriak, modernidadeak ez du duz txarrik. Baina, ba, bai. baina, USB giltza horrek txakur baten forma du, eta horre ere, bo, normal? Eh, nik ikusten dituzu bat zuzen USB hitzak ezakit ni. Ate ah, hori A, ah, baten itxurarekin adibidez, Esteban, ezakit, bai. eh? Hola, bai, konzeptu bezala. Adibidez. Eta beraz, USB giltza horren berezitasuna da, USB hori brantzatzen duzularik. Bai. Be, txakurrak gauza seksualak egiten ditu horren nahi bai. Beraz, badu pila, fe, ezakit motor txiki bat edo, eta beraz mugimendu bat sortzen du, beraz, Haha! ikusi genituen USB-ezko ventilagailuak, ikusi genituen USB-ezko ledargiak, ba ematen du hemen zinez inteligentzia maila gainditu dugula. Ba, ba. Ematen duen ez alemandarrak sortu dute hori. Alemandarrek? Bai, alemandarrek. Pisten, ba, akite gauza honak egiten, baina ba, akite divertitzen horiek ere, eh? Ba, bai, nahi bai zute, uh, eh, badira argazkiak eh, Googleen edo, nik eman adut, xien USB bizar. Bestela, zure eskiatxe bat handi, lemarkatuan, hor, ez ditu datxe bat. Uztut, eh, hor, eh, amazonen berez, eh, ziluan ruptur de stock. Ah, ah, ouais, kajaman. Bai, beraz, eh, ba, ez demanda hundi bat, ouais, bai. eh, ouais. gestu seksualak ite dituzte usb bezko txakurrentzat. Hori da, bai, bai, erosin, eh, baina, bat, nire ustez ez da oso garestia. Eh. berriz ere errepikatzen dut, gorkoan agian, gehien errepikatzen den esaldi izango da munduak ezkidu ala. Hori da, bai, ados naiz. Bai, pixkat. Ongi edo, berriz ere. Bai. Ados. Ados. Uh, eh, Orengoan, uh, eh, ezakitean, kirol bezala kontsiratzen alden hori? Bertzeak bai. Besteak ere ez ezakit, baina hori, bo, bai kirolaz retik ez fait da da konzeptua da ator bat lixatzea leku ekstremoetan adibidez basa mortu baten erdian edo edo hor ikusten dudan argazkian da iduridu Antarktika erdian dela edo glasiak baten eh, gainean edo mendi baten puntan edo no, beraz Ta... du Bai, edo izaten ere basa baten erdian, baina da ah. eramatu zure lizat, lixatzeko plantxa, zure lixa burdina eta zura torra eta lixatzen duzu. Eta elektrizitatea hori guztian? Uh, eh, be ez dakit. Baxo pedalatu zudo pila batekin edo gos. Eta, eta beraz, horako liakketak dira? Nire ustez? Hori izango da, selfie bai. bat ateratzen Instagramen ematea eta ea orden lekurik improbableenean eta norri hiltzen den lehenbizi, ez? Segur eski horako pitukin bat <laughs> Hori izango da challenge bat. Badu izen bat horrek eh, inglesez horrek zerbait eh, hashtag estilatu bat? Ez dut uste. Zagit. Ua. Mundua bendetan bizkidu. Bai, bai, bai, bai, zinez. Zinez. Ados, lixatzea beraz leku improbableetan. Ongi. Ben. Bai. Bo, beraz hor, eh, nire aldetik, bai ditut, eh, aurkeztuko ditut, bai iru obiektu edo, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, Baina, bale, ere berriz izuten berean uh, eh, listan agertza, listan agertza. Beraz, uh, lehen gauza hori atxe dena, uh, beraz gatzotzi jo bat, hey? Bai. poltsa batekin ahintzien. Eta beraz, adibidez, hori agazkian tipuak bere pasaportea ematen du. A dos, a dos, a dos, bai, a dos. da ematen aldituzu gauza ezain legalak, pasaporte bat bezain legalak ez diren gauzak. Hori da. Hori izan daiteke helburuetariko bat, ez? Bai, hori da. Gero ez dakit eh, droga maite bat eta droga sartzen baino zute bat ez ere. Hori buruz ari nintzen, eh, pasaportea ah, bai. bezain ez legala nioenean. ean. Eh, Horre eh, droga saltzen duten egin. Oto ize ez a... ez intervenitu saio hau. Eta, justu... Eraz hori dena justu hori talau eurren zat. Beraz, milardario egiten alzara, hogeita lagu euroen truke. Hori Justu, ne ustez, arazo bat izaten alda, eh, eldu bada polizia txakorrigen. Bai. bai, zure koskoiak, bai, koskoilduna bai. baldin bazara, zure koskoiak pixka desagertzen aldira, ez eh, da? Bai. Na. Bo, gero beste, beste objektu bat adibidez, hor uh, da USB intza bat, eta bo hor ez du pilarik ez da ezar. badu, gauza kaseta edo gauza baten beraz e, eh, bakizu Walkman e, aparatuetan hor eh, gauza txikiak ematen dira. Bat du horren itxura, beraz polita da, masai jiga, eta bo, aldiz horre jauro, pixkat da. eta gero beste objektu ez zain originala, baina nara ere merezi duena, beraz amak, bat bai, e, zaibiez, eh, bulego azpian emateko edo zahit bulegoan zaudete, aspartza zaudete, nekatuak zaudete, sesta ine zute ion bezalan jondoan. Bai, eta? Be, ematen da hori bai azpian, eta simpleki egoniak hola posatzen handira. Hala, eta hori amaika euro rentzat. Ados, bertzela ematen dituzu bulego gainean. Hori edo bestela ematuzu alki bat, parean, eta... Hori da, ah, jendea rezibitzen bat duzu zure bulegoan ematuzu alki bat parean, da... Eta, Ados, Ongi. Bai, joan zerbait gehiago, beste ekarpenik, beste... Uh, bai, bo. Bai, da... ados, bai, bai. Gara gajno maite duten entzat. Bai, ados. Ados interesatzen zait. Kasua da. Ba, da Finlandian, agian ikusi hau zuet edo interneten edo la. dute lasterketa bat, eh, oien emaztearekin... Bai. Bizkar gainean. Bai. Eta, irabazleak, errezibitzen du bere emaztearen pixua gara gajnoan. Wow. Hori... Benetan, hain itz maite bauzue gara gajanoa saiatzen alduzue. Eta pixka matxista bali mazarete. Ere. Bide batez. Bai. Oraindik gehiago saiatzen alduzue. Bai. <laughs> Ados berriz ere ez dakit. <laughs> ez da ez dakit egierra nola reakzionatu. Na, ah, bai, ez Kontu hauei. Ez da pixkat bitxia eh, no, egitan. Egitan. Ez. Ez da bate hori elburua. Bai, nire urrengo obiektua bezala, nire. Ah, baduzu, duzu horrein di! Bai, ba, ba, ba, ditu tuen dik, bat bi, iru, lau, lau objektu. Ados, bon, be... Aitzina? Bo, be, uh, hor, eh, segura eski guztien bat duzute, azkia pixkat bintxat seman gu duzute. Beraz... Uh, Justu, eh, zuri abisatzeko irrati zirudia ez da transmititzen ez Objektu hori, bai, zuri esaten dizut. Ados. Ba, beraz, objektu hori, simpleki da eh, eskoak garbitzeko edo xaboia emateko bakizu bak, eh, e, makina bat. Kain, kain. Bai, bai, zapatzen zuzuna eta ematen dizuna. Bai, lizoetan beti biziki fidagarria dena ezin da barruan inoiz pixa ez duia izan. Hori da. Lekon gauz hori, bai, ados. Eta beraz, eh, horren berizitasuna da sudur baten forma duela. Eta beraz, ateratzen da sudurreko zuloetatik. <laughs> Horreita sei eurorentzat, eh? Hori. e, merezi aldu erreakziorik. Da, eta, <laughs> gainera gaituko dut, Xaboi berdea ematen zute, ebe, horren dikan... Eh, ah, bai, bai, bai, noski, noski. Noski justi bat. Ara. Bua, ados, bai, bai. Eh, Jon? bai, bo, bukatzeko, deitzen da, polo monozikl, da... Portlanden estatu batuetan sortu zen kirol bat, da en fet ute ok bezala, baina errota bateko bizikleta baten gainean. Baina fe, kirolori pixkat arriskutsua izadaten aldaz, da galdetua da parte hartzaile guztiei alkohola edatea eh, <laughs> partida baino lehen. Hora justu... E, neurririk gabe edo... Afet, afet konbidatzen alda gara Gara garrno bai, historiarekin hor. Bai, berreiz ere kombinazioetan hasiko gara, baina ah, bai, bai. bai. bai. Bo, bai, da, bai. gure, gure kirol edo gure antolatu nahi dugun deiaketan Bai, bai, bai, bai arrasu, bai Bai ba, Eta beraz, fon edaten duzu eta egotzen zara gozaren gainean ta... Eta oso oke partide bat Ah, dox, simplekin Bai Ez dakit nola ukata dituzte nolako ideiak eh. Ea, okei partida bat ez duzu egiten Ez Zer erortzen zara Hau da, bai, mozkor, gabe erortzen zara eh. Lortzen dute? Lortzute, eh, kriston Moskorra egin? Gero ez dute bortxaz kriston Moskorra Ah, berdoa, ez ura zire. Bai, ala ere, ala ere, bai, ikusi dute, ala ere, erakutsi edan bideoa. Kontentzara. Ah, bai. Bai. Uff. Uff. Ados. Gero zinez ezakit nola sasmatza dituzten nolako kirola, eta nire objektuak ere, ufengo objektuak ere, ezakit norrek asmatu dituen, baina... Hori trantzizioa, hori trantzizioa! Hori da, beraz. Uh, objektu hori, simplea da eta segureski jadanik ikusi zute, baina sartu nahi nuen hor eh, uda hor biltzen ari delako, eta beraz, objektu hori, da bak zute e, eh, bak hiltzeko eh, goza. Elektrikoa edo ez, elektrikoa? Ez, ez, ez elektrikoa, bai, tonko Be hor dute bat, baina pistola forma duena, eta beraz, goza zapatzen zuzularik, be... Iten du eskuak bezala eta izten dira eta... Ah, ah, ah, ah, ah, bai, ikusi nuen nun uste dut. <laughs> bai. Ados, bai. Beraz hori, eta sei euro entzat, eta ba, aski erabilgarria izaten alda, baser realdean bizi baldin mazarete, edo, ben, irian. Eh, Zine ezen, aholkua baldin baituzue pultsazio genozidak euliekin erosi elektriko bat. Bai. Da, teniseko raketa bezala, da ditu ari elektrikoak, eta hori, eta horrekin hiltze dituzue arazori gabe, eta nahi baduzue zuen burua pixka sistatu ere balio du. Bai. Gero ez izuta holkatzen ita. Eta gainera, uriak uste baitu gerraketan ere sutan eh, hasten dira. Ta. Oh. Barkatu. Oh. Ah, eta beste goza bat, beste objektu bat, jonen kirol bitxiekin lotura egiteko. Bai. Oh. Uh, eh, Zuzu, zerbait zerbeza dateko? Eh, eh, bai, kasi. Bo, of, uh, eh, of, ema dela hartnua dela. Eh? Gauza, baina zure eski gara hartnua ematen alda, beraz. Mm zer da, da da, simpelki, eta beraz baso bat lotzen alda lepokoztan. Bo, baitugu gukantzekoak hemen batzutan eh, festetan hor baso berriekin, ba, mm. bakizu baute gauza txikia hor lotzeko. Bai. E, batzuk baute bai. bai. lepo, lepo, bai. bai. edo lepoko gisa. Bai. Baina hori ematen duen ez, eh, be, resistentea da, mm, kasik boste horren zat. Ata erakutsu? Baten bakizu, badia batzuk de... Eh, <laughs> <laughs> Ikusi behar duzu bai. argazkia. Da zinez, arnes bat bezala gauza, eta hor sartzu zure kopa, garritzen da, bai, bai. irudian. <laughs> Eba, ongero beste, beste zerbait ematen ala edo botka botella bat ere segura eski sartzen ala ezakit. <coughs> Barkatu. Ados. <coughs> Ados. Ongi. Onaino? Ba, dut objektu bat ere. Bota, venga. Bo, beraz, hori... <laughs> beraz, obiektu hori... Uh, bo, berri zire aurrak bat emaitu zute edo tapatu belarriak. Zer da, fisting bat iteko zahat edo... Ah, zen ikustu, temendik ematen dugu kabilu bat. Hogei, hogei eur lorentzat. Uh, eh, ba ikizu, uh, eh, goza estres edo uh, bai. antistres edo uh, bola horiek Ordu hori tasuna ah, edo lasaitzeko koskoiak Koskoiak Horri da ostia! Eta gainera, eta gainera, badute, bakizu, eh, eh, eta pegatzen aldira. Bai. Eta beraz, ematen aldituz zure bullego azpian. Bai. Amak eh, delako hori bezala. Bai. Eta beraz, urduri sentitzen baina bezala piskat zure bulegoan. Azpitik, hek? Hori da, azpitik, gitzen dituzu eta sentitzen zela Ego, nire ekarpena objektu bitxien gauzala Atzo atxe manuen, zain nola iritsi nintzen hona egerran, uste Facebooken agertu zitzen dela, bai, norbaitek Facebooken eman zuen nahizuela hori edo, gaitze Eh, erakusten argazkia. Ah, bai, be, kasik behar proiektua da. Bai, bai, bai. Dira, koskoel batzuk berriz ere, e, eh, latesezko gauza batean sartuak edo, barruan e, argi bat bada, eta eginak dira emateko bizikletan zuen e, sigin edo zel horren e, gibelean badira bi burnizko makil. Egin da emateko hor, lotzen duzu hor korapilo batez, eta beraz zure e, bizikletak gibelean baitu koskoiak. Bai, eta nik ezautzen duen norbait. Eta argia egiten du. Eta argia egiten du. dut norbait hori baina bere motoan eta benetan eh, balio du hori erosta. <laughs> benetan, benetan. Ze... Amaik euro balio ditu. Ah, e... euro, eh? Eta... Bi mila iritzi daude. Eta bostetik lauterdi izarre ematen dizkiate, beraz... Denako oso konten daude. Ah. Goskoi lauekin beraz ez dakit, e, hori, hola, dekorazio insolitoa. Ba, bitxikerikin segitzeko, nisaietuko naiz ere, kontu hauetan nire egiten eta musikaldetik aurten deskubritu ditudan bitxikeriak egiten. Aurkezten, hobeki erranda, kasu harko nuke egiten. E, urtean zehar, batez ere urtean urtean zer biziki ezaguna egin da, onjarbiko Gorpuz Kings trap taldea, baina hori ja ezagun egia da, beraz, hartaz aratago joango gara. Eta Juntxun Brigadaren kanta bat dugu, baina ez Juntxun Brigadaren Edo zein kanta, ez dait ezagutzen zuen matematikoen biltzarra, zeroaren biltzarra, butikiotako jende bat, espero dut ez dutela entzuten bestelelko gaituzte. E, Oioi dedikatu zieten kanta askibitsi bat, eta ba, hori entzutea pentsatu dut nik. Ba, berdin zero, jainkoaren aekuazionea. Jare, jare baten bitzarra Donostian gaude, leku konkretu batean Gu, jare, gazteon bizarra, Donostiko hiriaren politeian gaude Nik bingen ereintzun jarri zederra jaunak Jaunak, jaunak Astero mezu bat ari gara Eta aste honetan ondorengo mezua helarazen ari

realitate bat dela de la Realitate bat, realitate bat. Jare, jare, jare, jare, jare, jare, jare, jare, jare, jare, jare, jare, jare, jare, Yare bizarra. Jare, jare, jare, jare, jare, espero zuen belarriek ez dutela soera sufrito e, eh, testu sakontasun eta kantaren elektronikotasun alarmantearekin. E, eh, Piska seriosa gora pasako gara orain eta ba, endaiako, endaiako gaztetxea jakin duzu ze, ze goeratan ibili den. Azken berrien arabera abuztu bukaeran utzi beharko dute gaztetxea sasikoko gaztek eta ba, gaztetxe horren alde kopson taldeak, diska berri argitaratu berri duen kopson taldeak kanta bat egin zuen, sasiko izenekoa, harrigarriki. eta ba, sasiko kanta entzunen dugu, eta ondoti kopson taldeko eniaut jauregi eta aritzlarrainaga entzuteko parada izanen dugu, gazte begizan. zen. klasiko kantak genuen beraz entzun eta orain entzungo dugu antxeta irratiko aitorre errazkien lankideak, aritz eta einaut, kopson taldeko taldekidei egin dien elkarrizketa. Endaiako Kopson taldeko e, lagunekin eh, mintzatuko gara gaurkoan, izan ere, e, bueno, ba, bereien lehen lana kaleratu berri dute, eta honetaz hitz egiteko, ba, aritz eta inaut ditugu. Kaixo, arratzaldeon, ba, iei? Bai. Bueno, Kopson taldea, esango dugu, bueno, ba, duela gutxi kaleratu berri duzuela zuen lehenengo lana, baina lehenengo lan oniburuz, hitz egin aurretik pixka bat, bueno, ba, taldea esagutuko dugu. Eta lehen galdera, ba, zuetako edo norre erantzuteko, ba, pixka bat, e, noiztik, eh, hasi ba, proiektu honetan, noiz elkartu zineten lehen aldiz, nola hasi zen guzti hau? Bueno, nik esango duke orain dela hiru bat urte edo, hasi hitz egiten bat abestearekin, ze, saietuko dugu, jokoituko kanta batzuk, egingo zerbait, hasi komentatzen, eta horrela hasi ginen eh, nire txeko garajean e, lehenengo notak ateratzen. Bai, -hmm. Nenik hasi ginen gitarriole batekin, ez? Eta gero honek bidei batekin behar zuela, eta bueno, gero lesakako bainat atorra eh, juntatu zitzaigun, eta honekin batera atorri ziren abestiak eta komposaketak eta bat abestearen atzeti behar. Mm bai. Orduan beti parteide berdinak izan zarete, o piskatu baitari aldaketako ondira taldean, irurte hauetan, Ez, talde honetan, e, bo, beti izan gara... Berdinak. Bo, bos berdinak. Horren aurretik, eh, beste gitarra jole batekin da ingen ditun probatzu, baina bueno, hori bertan bera gelditu zen eta segitu genuen ba, orain oraingo proiektu honekin. Esaiatzeko lokalari e, aipatu zu etxean, esaiatzen zuen etxe, zure etxean, ez? Horrela hasi ginen. Bai, eta? E, bai, eh txeko garajean, e, Aha. E, bizilagunak eta gurasoak molestatu pixkat. <laughs> Bai, poz pozik. Te, tenisetik ere arri batzu izan izkigute. <laughs> Baina, bueno, e, gero endaian gaztetxe okupatu zenean, e, gaztetxera pasaginen eta batzutan ere lanetik egineako lokaletan. Mhm. Osongi, e, ba, musika taldeen influentziari buruz ez dakite ze eh, musika mota egiten zute, nundik e, eh, ziturritik edaten duzu, eh? Bueno, nik esango nuke diska honetan islatzen diela hainbat eta hainbat eh, musika estilo, ez? Orain arte Euskal Herrian entzun izan ditugu, ba, izan ditekena punk rock, estiloa, baita jarkorra ere, musika, osea, rock gogorra ere, e, bizkat denetik, e, bi urteko ibilbide, iru urteko ibilbide honetan, joan gara aldaketak e, ematen, konturatu gabe, eta azken finean, orain arte zurgatu duen guztia, musikalki, euskal rock, e, e, Estilo hortan, ba, nik uste dena, dena islatzen dela dizkan, ez? Ez, da, ez da estilo definitu bat, behar bada orain abesti berriak ateratzerakoan definituko da gehiago, baina orain arte nik uste estilo desberdina jorratzen ditugula. Bai, atera dena eta... Hori da, atera dena. Bueno, lehen endiskak leheratu berri dozue, Cobson izenarekin, e, duela gotxe gainera, amaika kantu, amaika ekoizpen, bueno, e, jasotzen ditu, diska, e, goazen pizka bat diskari buruz hitz egitera. Bueno, ba, nola izan zen ekoizpena, nola, bueno, ba, e, beldeo zen, ekoizpen guztiak, pizka bat nola izan da e, lana? Bueno, gu ez genuen pentsatu asiretik ez bat egin behar genuen ikasi ginen kantu bat, bi, iru, eta iritsi ginen ja kantu kopuru bat egukitzera, eta... Ba, komentatu genuen, zer gaitik ez grabatu, e, horre itzapen bezala edukitzeko, edukitzeko bintzat. Eta orduan eh, gure lesakako lagun handi bat, kepa txoperena eh, esan zigur lagunduko zigur lazera grabatzen. Eta horri bineen lanetikeko lokaletan eta gaztetxeko lokalean e, e, grabatzen. Bai, right. Beraz, eh, bueno, aipatu duzue eh, lanetik eh, eginan baitare izan zaretela grabaziotan, eh, bertan badaude badago estudio batez, eh, grabatzeko do materiala badago ez da? Bai, eh, hor eh, goigoiko azkeneko soriruko sala horretan badago mm-hmm. badago grabatzeko toki bat, bai. Eta errezo izan da, ea, bueno, ba, ekoizpen hau aurrera eramatea, edo zuetzako lehen esperientzia izan da horrelako e, bueno, ba, diska baten parte hartzea, pizka bat hori nola ikusi duzue? Ba, esan daiteke, <clears throat> ez dela, bueno, hasiera baten ongi hartu genituen egun batzuk hortarako, baina esan behar da, kepak egin zuela, ba, voluntario e, gisa eta lanarekin ustartuz. Orduan, momentu batzuetan, saia zen e, eh, teknikoaren ere lanetik e, eh, tortzea, endaiara, endaiatik lanera, gero oporra bat baina moztu zen, bueno, eta azken finean, ebili ginen pixkat e, sarrapataka hola, eta bueno, hola, hola ibiltzeko azken finean ikustu dut ere izan dela, zera, Emaitz, emaitz nahiko nahiko ona nahiko mhm. bai. Bueno, amaika Kantu e, edo ekoizpen jasotzen ditu diskak, ez dakit baten bat azpimarratzeagatik edo aipatzeagatik. Beno, eh, badaude bi, e, bueno, azpimarratzeko, ez nik uste batek ematen diola izena, bueno, diska grabatu ondotik, hasine pentsatzen, bueno, ba, diskari izen bat jartzeko, Eta hor, eh, bada, laugarren abestian, barneko arranguran, esaldi bat itzaletan gordetzen da, eta, mhm. bueno, ba, pizkat boro borobiltzen duena diska, eta gero nik esango nuke, pizkat eh, izan duena isla da momentu momentuarekin izan dela sasikoa bestia, ez? <clears throat> Gainera kolaborazio hainbat kolaborazio izan ditugu, bai Ferrapoaren partetik eta bai Gaztetxeko kideen partetik, bai grabaketan eta letretan. Eta nik gustutu izan dela herri guztiaren edo bueno, ba, parteide askoren e, abesti bat, eta, bueno, berezia, ez? esango nuke diskoko abesti berezia dela. Mm Osongi, e, diska, diska hau promozioan atzeko esango du, bueno, aurretik e, futbol zazpi txapelketan parte arte zen utela, e, kontzertuan, e, kontzertu azkeni zenuten nuten, nola pasa zen e, kontzertu hori? <laughs> bueno, e, urduri da son pixka ere, aspaldi, aspaldi kontzerturi jo gabe ginen, egon ginen e, ongarra betez jo gabe, hor abadinon ditzuri ginen, abadinon e, eh, gaztetxean jo genuen e, bost, hogeita mar pertsonen aurrean, eta futbol zazpina endaian eh, ezagun asko, urduritasunare bai, eta, bueno, baino, Nire ustez nahiko jendeak gustora ematen zuen eta guk ere ongi pasatu genuen. Baita, baita gu ere, gu ez gaudu olako toki bat, bueno, azken bitan gaztetxetan, tabernetan eta toki txikitan jotzera oituak gaude, eta ez gaude gure musika ondo entzutera <laughs> oituak, ez da hotxak ere, eta bueno, alde hortatik ba, guztora, ez? Eh, soinua, ba, bueno, beti ere soinua ongi entzuten denean, eta horrelako, ba, bueno, horrelako ekimen batean parte hartzeak, ba, bueno, beti dauka zita berezi horren, eh, bueno, ez? Ba, zita berezi bat da, eta bai, ongi pasatu genuen, bai, egia esan. Bai, diska promozioan zabaltzen jarraituko duzue, uste eta badozuela, bueno, ba, beste itzorduren bat, beste kontzerturen bat, gero utara gainean daukagu, eta baita ere, bueno, ba, aukerak eh, zabaltzen eh, dira, baita ere, zuek eh, ma, plaza ezberdinetan aritzeko ez hmm. Bai, orain e, urrengoa, urrengo kontzertua duguna da ekainaren hogeita batean, endaian e, ondartza hau zuan, zehazkin honen zakit, hor musikaren eguna egiten da, herri guztietan, eta urtean hendaiatik ditu digute jotzeko eta horrengo zori dugu. Mm -hmm. Bestela zuekin harremanetan jartzeko, e, bastaki zein izango zen biderik egokiena, ba, ez bakit, e. Bueno, e, Facebooken bai. Kopson e, izeneko Eta bertatik, Bertatik e, error mezua bidali eta... Eta jazta. Bai, mhm. ongi ez dakiz zerbait gehiago <clears throat> dugun, zerbait azpimarratu nahi duzuena, Ez, ez ez daukagu. Ez, oso ongo. Dena, sanda dago, nire ustez. Bueno, ba, oso ongi, jarrituko duzuen momentuz e, eh, sasiko gaztetxean ensaiatzen. Hori da, bai. Bueno. goz bai, hilabete batzuk bai ditugu oraindik. Gero bai. ikusiko dugu. Diskak banatu, eh, ezagutara hasi diska pixkat, eta jendeari gustatzen baldin mazaio, ba, egurra eman, ez da ikaz. Ba, oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, eh? gurean izatagatik mila esker. Bai, zuei, zuei. Onaino beraz ikasturte ontako azken gaztebegi zemankizuna bederen, e, esantz datozen handitu dituzuen musika eta bertzelako itzorduak, ekainaren hogeita batean hortzegunez musikaren besta herri gehienetan, ekainaren hogeita bederatzitik guztaiaren batera e eta nomada baigorri baiona eta itxasun, eta bertze, bertzea marnaka amarraka besta beti bezala udan ere itzorduak ez dira faltako eta eta hola. Puntu bat egiteko ere, ekainaren amaseian manifa izango da baionan bagoaze kantolatuta hogeita sei urte eh, kartzelan dara matzaten presoen alde, eta baita ere eh, altxasun koen aldeko manifa izanen da, irunean egun berean. Onaino beraz, ikasturte honetako azken gazte begiz emankizuna, Mil eskerra zinez irratiko uinen gibelean hilabetero hilabetero horrengo azisten guztiei, nire aldetik horixe, egonen gara geroago ere. Bai, mil eskerra ondoko arte. Yo! Mm.